menyɛ baako bi akora ka kyerɛ wo aka wɔkyerɛ wo ako sɛnea nea ɛtu akoma mu ne pɛ na obi a wosrɛ aduane deɛ nkɛ nea ɛde bɛma na ɔbɛgye me deɛ yɛ asante nyini mpo deɛ no ɛhia me me ne ɛhia me ne sɛ wobɛkyerɛ akɔmpa sɛne akɔm te akɔm yɛ den ɔmo yɛ wei yɛ wei. nneɛma abere wa asɔle anɔpa mu. wawudu wawudu ne wie nsa akɔm no fɔ ɛna ɛwosɔn wɔn pɛ w'asɛm papa obi wɔ ɔwɔ baako pɛ a ɔsi nkonnwa ne pɛ w'asɛm daabi o wɔwo wie ansa na akɔm ne fa ɛna meka no sɛ yɛ ɛsɛ yɛ pɛ n'asɛm nti wɔn twɛn yɛ gosi obi wɔ hɔ ɔwɔ baako pɛ a ne yɛ apɛ no ɔsi ɛfa nifa nifa bɛlɛ ɛɛ seventy four. nti no wɔwo tɛn na ewie na akɔm no faa akɔm no koraa according to ɔno ara ne history no wɔse ɛnyɛ wɔn na na ɛfa no nti ɔsɛ ɔfa obi na ɛfa ne ɛfa kaneba na na ɛfɛ sɛ bɛfa no meboa me maa deɛ me maa me di n'akyi ɛna ɔno kaa sɛ saa deɛ a wɔmpene Ɛnna nkurɔfoɔ de nsia na ɔgyeeɛ ɔgyeeɛ bɛfa kaeɛ ansa na wɔgyaeɛ sɛ ne no nkurɔfoɔ no ayɛ ade hyeɛ nti nka ɛma yɛ ase koraa hye sɛ ne nkurɔfoɔ no nyɛ saa suman ne bosom. Ebi wɔ hɔ a ɛyɛ bosom na ebi wɔ hɔ sɛ ɛyɛ suman. Nti sɛ woankyerɛkyerɛ mu yie no mfiri sɛ wokasa na sɛ bosom. Nti sɛ woyɛ suman suman suman no a obi a onim sɛ suman yɛ ade a ɛkɔgye no ɔbɛka sɛ asɛm a wɔka no ɛmu yɛ du. Nti me mekɔ a mo sɛ mekɔ sɛ mekɔ because Suman o, bosom o, sɛ nipa nni hɔ a, mutumi yɛ adwuma. Nti ɔwɔ sɛ ɛyɛ wode fɛ nipa no so a na ɔde ama abosom no. Nti bi wɔ hɔ a ɔgye yɛ a na abosom no kɔ aba. Nso mmea mi ba bɛka ma asɛm. Ɛna ɛwɔ sɛ ɔsɛ ne sona baako. Ɛna ne sika kakra. depende baabi a wɔkɔ ne sika a wɔpɛ wɔde kɔ ebi wɔ hɔ a wɔde nsa yɛde five series pɛ na but ɔno ɔyɛ ɔpanyin ati na mede twenty five a ato so. nana ayɛ ni sɔlɔ ɛyɛ waha ne green. Me me wɔ the the way a yɛyɛ yɛ deɛ no ɛne the beebi a makɔ ne mpanyinfoɔ no sɛ wode nsa a sika no na efi wakoma na ɔde to so wɔde ase ɔno na ɔyɛ panyin mintumi mpa nsa na mema no wa five cedi wɔde ase nti meba a medwen ho na nso no memfa mema no twenty five sɛ ɔka sɛ ɔmpɛ a baabi wɔ hɔnom a wokɔ bosom hɔ a sɛ wɔn hɔ nkɔpɛ te sɛ membɛ consultation saa te sɛ sɛ obi a wɔbɛyɛ biribi a sɛ wɔba kɔnfoɔ hɔ sɛ bi a wɔbɛ abusa deɛ a ɛwɔ deɛ mo mo gye mo bu ɛda hɔ saa ne ti ba ɔno deɛ sɛ wɔ so wɔba mo hɔ no deɛ ɛno deɛ ɔno ɔyɛ adeɛ no deɛ aboa kɔnfoɔ nyinaa nti ɛnna ɛwo ne wabosom no na yɛbɛka ho asɛm obosom na obebisa ɔsɛ adi ntina mi ba ne baayɛ a wogye ne sika but woyɛ panyin ɛna sisi a so n sɛ woyi adi a ɔsɛ oyi ebi kakra sɛ esi kyerɛ bi koraa na wɔde bɛtɔ a ɛna kyerɛ sɛ aboa o. Edu nsu kɛseɛ so ayera ɛfi atɔ nsuo mu. Nana mpatsɔ wadaro ma ne nsuo no wo bɛ wu. Nsuo yɛ yɛ abɔnten ɛno wa ne nsu kɛseɛ do. Na kɔnfoɔ boro wɔ ha. Thousand. Nkohwɛ tiri naba. Yɛ pɛ.